Каморнік быў малады і даўгатвары. Ужо добра развіднела, як ён устаў. Спяшаць мне няма куды думаў ён, разглядаючы касцяныя гузікі зялёнага фрэнча. Ён доўга прыладжваў на нагах шчыгульныя гетры, дасціпна абцягваў іх рамянямі, яшчэ даўжэй ён мыўся ў кухні сам не ведаючы чаму і перад кім стараючыся быць дасціпным но кухні нікога не было у печы датляваў жар два хворыя вазончыкі на акне пахлі на ўсю кухню Ён прычэсваў ужо стрыжаныя свае валасы, стоячы ў хатніх дзвярах, як Ганна ўвайшла знадворку з дайніцаю малака. Яна пачырванела, глянуўшы на яго і адказваючы усмешкай на яго вясёлы выраз твару. Чаго вы пачырванелі? — сказаў ён. Я не пачырванела, пачырванела, А чаго вы смяецеся? Хіба ж я смяюся? Чаму вы так позна каровы доіце? Гаспадыня з вас як, як з вас каморнік. І яны абое засмяяліся. Трымаючы твар уніз, яна бліснула на яго вострою прывабнасцю шырокіх вачэй сваіх. Ён колькі хвілін моўчкі глядзеў на яе, поўны жадання не адходзіць ад яе. От замест таго, каб э, так прыглядацца, дык э, памаглі б мне. Няўжо вы самі не справіцеся, што яшчэ памагаць вам, гаспадыня. Да я то спраўлюся, Дык нашто вы просіце, каб я памагаў вам? Не люблю, калі хто без работы стаіць. Ох, як ужо вы вельмі работу любіце. Бо і люблю. З вялікіх любошчаў да работы сягоння спалі чуць не да поўдня. А вы, Я ўжо колькі работы зрабіла, А вы кагадзе узварушыліся. Я раней за вас узварушыўся. Дык відаць жа, добрыя людзі напрацаваліся ўжо, а ён яшчэ нават не прыбраўся, як мае быць. Я ж вядомы для ўсіх гультай. Яны ізноў засмяяліся, гледзячы адно на аднаго, і тут ён падышоў бліжэй да яе гаворачы, каб вы ласкавейшыя былі, Дык я помагу вам, Не трэба. А вы ж кагадзе прасілі, Ну, помажце, То што ж мне рабіць тут трэба? Дзяржце збанок. Ай ды не так. Я ж казала вам даўно, што вы няўдалы. Як вы маглі мне даўно гаварыць, калі ўсяго тыдзенік я жыву ў вас. Ён пачаў траціць адценні жарта ў голасе. Тое ж самае пачало рабіцца і з ёю, Яна сказала: « Я вам даўно гэта гаварыла. Калі? яшчэ ў горадзе. Мы там усяго разоў тры бачыліся, і нават амаль што не былі знаёмымі. Яна ў раздум'і помаўчала і адзначыла факт: «Ідзіце вы прибірайцеся, зараз недаць будзеце. Ён не адыходзіў. І раптам тон яго голасу зусім змяніўся. Вы не скончылі школы? Не, Чаму? Не было як ад дому. Не было каму рабіць дома. Аканчаць не думаеце? Не, Дзе ўжо там? На вы даўно былі ў горадзе? Даўно. Некаторага году статам прадналог завозіла. Цяпер пачалася маўчанка. Яна была прыкраю, жадаючы зноў узбіцца на той ранейшы жартаўлівы тон, яна сказала: « Не умееце вы з банка трымаць. Пакажце як, дзяржце вышэй. Яго рука паднялася вышэй, яна ўжо вылівала апошняе малако на цадзілку, пальцы яго рукі ляглі на яе руку. Яна паставіла дайніцу і, пачырванела. Тады ён прытуліўся тварам да яе валасоў. Яна маўчала, і толькі чуваць стала яму, як у яе стукала сэрца. Яна глядзела недзе сабе пад ногі. Ён прыпаў губамі да яе валасоў. Пусціце, сказала яна, За прыйдуць, не прыйдуць. Зноў помаўчалі: Ідзіце, будетеце снедать. Я пасля буду снедать, Не вы цяпер ідзіце. Чаго вы мяне гоніце? Я вас не ганю. Чырвань залівала яе твар, Чорны каўнерык і рудой сукенкі варушыўся нішэй шыі. Так яна моцна дыхала. Ён стараўся глянуць ёю вочы, А яна ўпарта глядзела ўніз і тут пусціце іце сказала яна. Голас яе быў нероўны ў гэтую хвіліну хрыплаваты. Апошняе слово яна сказала моцным шэптам: На ганку нехта стукаў ботамі. У маўчанні яны моцна прыціснуліся адно да аднаго і разышліся, несучы ў сабе вялікую буру радаснай трывогі.